Розділ четвертий. Друг. Вступ. кікьо не хочеш заглянути у кафе на зворотньому шляху? О, пішли. Тільки зачекай хвилинку, добре. Я хочу запросити ще одну людину. Після запрошення однієї з подруг Кущіда підійшла до Харікіти, котра клала свій зошит у портфель. Хорікіта-сан, я збираюсь з подругою у кафе. Якщо ти не проти приєднаєшся, мене не цікавить. Хорікіта швидко відхилила запрошення кушіди кількома словами. Невже ти не можеш просто збрехати, що йдеш до магазину або в тебе зустріч з кимось? Хорікіта без вагань відмовила. Незважаючи на це, Кощіда все ще усміхалася. Ця сцена не була чимось новим. З самої вступної церемонії Кощіда періодично намагалась запросити Хорікіто. Я вважаю, що Хорікіті було б корисно приймати запрошення час від часу, але це, напевно, лише точка зору стороннього спостерігача. Тим не менш, Нікому ще не вдавалось запросити Хорікіто успішно. Он як. Ну, тоді запрошу тебе іншим разом. Зачекай хвильку, Кушідо-сан». З якоїсь причини Хорікіта покликала Кущідо. Вона раптом захотіла прийняти запрошення. Будь ласка, не запрошуй мене більше. Це бісить. Вона сказала це холодним тоном. Однак це ніяк не вплинуло на Кушідо, і вона продовжувала усміхатися. Я запрошу тебе іншим разом. Кушіда підійшла до своїх друзів та вийшла разом з ними у коридор. Кікьо-чан, припини запрошувати Хорікіто сан. Я її терпіти не можу. Коли двері зачинилися, їх було ледве чутно але попередні слова досягали місця хорікіти, тож не було жодного натяку, що вона їх почула. Ти не скажеш якихось непотрібних речей, так? Ага, тепер я досить добре тебе знаю. Це буде марно. От і добре. Як тільки Хорікіта закінчила складати портфель, вона вийшла з класу у своєму темпі. Я ще трохи посидів у класі, але мені набридло, і я встав зі стільця. Час йти додому. А я на Коджікон. Буде хвилинка. Я натрапив на Херату, який досі був у школі. Я тихо відповів йому незвично бачити Херату, який починає розмову першим. Це щодо Хорікіти, Мені цікаво, чи все гаразд. Я чув, що дівчата говорили про неї. Вона все ж таки завжди одна. Відхиляючи запрошення Кущіди, вона завжди була одна. Ти можеш попросити її проводити більше часу з іншими? Хіба це не від неї залежить? А ще вона ж нікому не заважає. Звісно, я розумію, однак дехто переймається за неї. Я не хочу, щоб у нас в класі були проблеми пов'язані з булінгом. Булінгом? Це було раптово, але ці слова надали розмові поганий відтінок. То це ти попередив мене? Хірата дивився на мене з чистими намірами. Я вважаю, що буде краще, якщо ти сам їй про це скажеш а не через мене. Так, гадаю, ти маєш рацію. Пробач, що попросив щось дивне. Хорікіта одна цілими днями. Можливо, якщо це продовжиться, через місяць вона стане пухлиною класу. Проте це особисті проблеми Хорікіти, тому мені не варто втручатися.